वल हराम बयन आहिनि दा जरी बुक बुक माल जरी मलकियत जे लाइ बि हलाल पई हराम पई न अहिड़ी तरह जेकॾहिं माण्हू मत खाधो पीतो तरक करे ऐं हलाकत में अची वञे इहा इहा मलकियत जी ज्यादती आहे इहा ना जाइज़ आहे इंसान जी मलकियत खे एतिरी ज़्यादती करणु जाइज़ आहे अहिड़े तरह सां इंसान जे हैवानियत खे एतिरी ज़्यादती करे करे कजे जो मलकियत ते बाह थी वञे पर हैवानियत खे हुते बाह करे विझे या हदुनि में रहनि हिक ॿिए जो जेको सुलह क़बूलियो अथनि उन में रहनि पोइ जेकॾहिं मलकियत हैवानियत एतदाल में हूंदी इहो एॾो हिकिड़ो वॾो दर्जो आहे अलाह ताला अंबिया क्राम खे नसीब कयो आहे तमामु वॾो दर्जो एतदाल तो तबई कॾहिं मलकियत ज़्यादा कॾहिं हैवानियत ज़्यादा ज़्यादतीअ खे चेर कोन्हे ॿिन्ही तरफ़नि ते तंहिं करे पोइ हिते इताद इलाही जेका अचे थी त ज़्यादती मलक वारे शख़्स खे ज़्यादती हैवानीत वारे शख़्स खे रती बि हेॾां वधायो रती बि हेॾां वधायो तरबियत थींदी वेंदी उन इस्लाह में ईअं फ़र्क़ था अचनि पिया इस्लाह में फ़र्क़ु छा अठनि क़िस्मनि में विरिहायो आहे मलकियत मुफ़रत मलकियत नाकुस मलकियत मौत ॾियनि मलकियत इफरात ॾे मलकियत नुक़सान ॾे अहिड़ी तरह हैवानीत मुफ़रत हैवानीत नाकुस हैवानीत इताल में हैवानीत इफरात जे पासे ॾे हैवानीत ॿिए पासे ॾे पंज हेॾे थिया पंज हेॾे थिया हे ॾह थी पवंदा जॾहिं तरक़ीब कबी था बाक़ी जेकॾहिं पंजनि खे पंजनि में ज़रब कबो त पंजवीह थी पवंदा तरबियत्तोलिया क़िस्म आहिनि जेतिरा इहे शिकूं पैदा थियूं ऐं जेकॾहिं गैर तरबियत या बहरहाल पोइ माण्हू जॾहिं पंहिंजे अंदाज़ जे में वधी थो वञे तरबियत कान्हे त पोइ कंहिं न कंहिं जानवरनि जे सिफ़ में उहो बीह थो रही वञे जेतिरी कुवत हूंदसि हैवानीत में ओतिरी उहा हैवानीत इख़्तियार कंदो मामूली हैवानीत अथसि त कुए कुते इन्हनि शयुनि सां बीह रहंदो वञे ईअं थी पवंदो उहा ज़्यानु कंदा आहिनि बिला ज़्यानु कंदा आहिनि हे बि ईअं इंसानियत जो ज़्यानु कंदो रहंदो कुकड़ जो बचो खणी वञणु आनो भञी वठणु अहिड़ी हरकत कर जेकॾहिं मथ फो गिदड़ हूंदो त कुकड़ खणी वेंदो हे बि माण्हुनि जा कुकड़ चोराईंदो हैवानियत में अची वियो आहे नुस्ख़ो हैवान जे सिफ़ में खड़ो आहे ऐं जेकॾहिं अञा वॾी ताक़त अथसि त पोइ वरी बघड़ दघड़ जहिड़ी ताक़त अथसि त पोइ छेलो खणी वेंदो बघड़नि जे सिफ़ में खड़ो आहे इहो अञा वॾी ताक़त अथसि त पोइ वरी उठ तुठ माण्हुनि जा चोराए वेंदो मींहुं डोर लॻा पारी खाई छॾींदो वरी जेकॾहिं ज़लील ऐं ख़सीस वसफ़नि में वठोसि त कॾहिं ॾिसंदो त माण्हू ईअं नाच बीठो कंदो बांदर वांगुरु बांदरनि जे सिख में कहिड़ो आहे जीअं बीबी वारा नाच कंदा वठंदा आहिनि जीअं बांदरनि गोलनि जे सिख में कहिड़ा ऐं जेकॾहिं गैरत जे मसइले में ॾिसोसि त पोइ कॾहिं सूअर जे सिख में कहिड़ो हूंदो उनखे गैरत न थींदी आहे ॿियनि सां गॾु बीठो हूंदो आहे पंहिंजे जल्द में ॿिया हैवान विढ़ंदा आहिनि ॿियनि सां कोई जी सिफ़त खणो इंसानियत जेकॾहिं ज़ाइल थी पवंदी आहे हैवानियत जे पासे ॾे त हुन में एतिरा क़िस्म अची था वञनि उनजी इस्लाह अलाह ताला थो करे क़ुर पाक सां अमानत ॾेई इन कान ज़लूमन जहूल आहे ज़लूम जहूल आहे असां हिनखे अमानत ॾिनीसीं पोइ हमल हल इंसान जंहिं खयो ब थियो अलोमिना जे मथां रुजू थो करे पंहिंजे अलाह में बुरे गुमान करण वारा माण्हू इंसानियत जा सभु अकरार हिते करे ॿुधाया आहिनि इन तरकीब में ज़रूरु लाज़मी तरह सां त कोन फसाद थिए हे सारो कोन फसाद आहे पाणी खे टचकाईंदो त हवा थी वेंदो वरी हिन हवा खे फूकड़ीअ में ॾेई ज़ोर ॾींदो त बाहि थी वेंदो वरी बाहि खे अञा तेज़ कंदो त नार मां फिरी नूर बणिजी वेंदो वरी उनखे गहरो कंदो घाटो कंदो त बाहि बाहि थी पवंदी वरी इन बाहि खे जेकॾहिं हेॾे फेराईंदो त हवा में हली वेंदी बाहि मथे झट कंदी वेंदी हवा थी वेंदी आहे मथे वरी इन्हीअ खे जेकॾहिं तबिके में आणियो त वरी पाणीअ तब्दील थी वेंदी हिनखे चइबो आहे कौन फसाद जोड़ खे अलाह ताला फरमाए थो लौशा तरकीब न कयो आहे त पोइ ईअं थी पिया शइ खे असरात आहिनि मरायकनि में तरकीब कान्हे ख़ालिस हैवाननि में तरकीब ॿिए शइ जी कान्हे असां न हाणे तूं माण्हू खे इन जे मथां तूं ज़ोर भरींदे हथा ये मोमिनी न मोमिन थियनि कीअं थींदो इहो इहो इन में इजो आहे माना तबलीग तबलीग में इख़्तियारात इख़्तियारातबलग जा त भल जेतिरा ई हुजनि पर जेको तबलीग क़बूल उन क़बूल कराइण में ॿिए कंहिंजो दख़ल कोन्हे मां कान नफ़्स आहिनि अंतो में न कंहिं नफ़्स खे ईमान आणण जी का ताक़त कान्हे लाइ मगर अलाह जो हुकुम जंहिं ते पहुचे इहो इज़न लाइ आहे तकवीन में कौन फसाद में दुरुस्ती रब तबार कौन फसाद में दुरुस्ती करे ऐं कंहिंजे तकवीन खे एतदाल ते आणे ऐं दीन हुन सां जोड़े त जुड़ी पए ॾीओ हिते रखियो आहे तेल हिते रखियो आहे वट हिते रखी आहे माचिस हिते रखियो आहे इहो कौन फसाद में ॾिसो इहो तकवीन में फसाद आहे न मगलूब رجس शिरक आहे रिज कु ख़ुदा जी मशीत ऐं तौफ़ तकवीनी इहे जॾहिं दर्जन था त पोइ फ़ाइदो थींदो न त ईमान बि कोन ईंदो अमल सालियो बि न थींदो अलाह ताला जे निशानात में गौर करण सां जेको माण्हू ऐं अकुल खे इस्तेमालु करण सां ऐं फहम खां कमु वठंदो उनखे नफ़ो थींदो जेको न वठंदो उनखे नफ़ो न थींदो असांजो वास्तो इन ॻाल्हि सां असांजो तकपीह कोन फसल सां कहिड़ी ख़बर त नदी नेक कमु कंदड़ खे अजुर नेकीअ सां मिले थो नतीजो को नेकी न आहे को माण्हू नेकी जो कमु करे थो न नतीजो निकिरे त पोइ नेकी चइजे न नेकी में नियत कीअं बसि दर्जो थी वियो अमल कीअं त ॾह लिखीजी विया पर निकिरे या न निकिरे इहा ॻाल्हि हिकिड़ो माण्हू आहे बाहि थी परे पई विसाइण लाइ उथियो आहे त वञी विसायां पाणी जो दिलो खी हाणे अजुर मिली वियो बाहि विसाइण जो वरी बाहि खणी साड़े ते बाहि करे हिनजो कुझु न बि उथी कमु करे थो अलाह ताला खे थोराब करे न करे कोन मञींदा पर सुवालु न कमु कंदे नफ़ो न मिलंदो नतीजो तुंहिंजे लाइ आहे कमु कबो त इहा माना दीन जे कमु करण में ख़िदमत में नफ़ो आहे पर ولللہ عاقبت الامور اللہ تعالی تو فرمائے عاقبت الامور اللہ اج وسر کنتم خیر امه تن وخرجت للناس عامرون بالمعروف ونهون عن المنکر ولللہ عاقبت الامور نتائج خدا دی وسر تا بھلی امت ائے بھلا اچھی ہوئی امر بالمعروف نہی و منع عن المنکر سان بھلائی اچھی ہوئی افضل جہاد کلمۃ الحق اند سلطان ظالم ظالم بادشاہ دے آلو ونی کلمہ حق جو گل ہے افضل جہاد ہے افضل افضل ذکر ہے لا الہ जिहाद आहे काफ़रनि सां लड़ाई करणु ज़िक्र आहे अलाह करणु पंहिंजे मुल्क जो बादशाह ज़ालिम जो हुनखे ॿुधाइजे माण्हू हाणे जिहाद खां अफ़ज़ल जिहाद खां सभ खां खणी विया आहिनि न जिहाद न जिहाद जिहाद आहे काफ़र सां लड़ाई अफ़ज़ल जहाद पंहिंजे मुल्क जे हक़ में ज़ालिम खे हक़ु चवणु ॿई छॾे विया आहिनि हाणे जिहाद नालो वरी अलाए छाजो रखियो अज़ीम ग़लती आहे ख़ुदा इल्मी ग़लती खे छो त इल्मी ग़लती जेकॾहिं उहा इजतिहादी हुजे त पोइ त माफ़ु आहे इतिहादी न आहे यूरोप यूरोप जे तहज़ीब असां इहे ग़लतियूं करायूं आहिनि अहिड़े क़िस्म जी पर्भंडा ॾेई माण्हुनि खे ख़राबु कयो थो वञे तालीमी नुस्ख़ो पैदा कयो थो वञे यानी सोचण ऐं गौर करण वारनि जे लाइ आसमान ज़मीन में ख़ुदा जे कुदरतूं ऐं हिकमतूं त सभु आहे निशान मौजूदु आहिनि हर शइ में रब तबारक तबारताला जी निशानी आहे कुदरत वफ़ी कुल शइ लहू आयत हर शइ में अलाह ताला जी आयत आहे ऐं निशानी आहे चवां लश्कर तव्हां चढ़ियो थो अचे जेको सवेर निकिरे न जा मन त ख़राब हलक जेको सवेरे ऊंध में निकिरे बचे छॾाए वञे जेको देरि करे त मरे इहा ॻाल्हि तव्हां क़बूल कंदव सच असां तजुर्बो कयो आहे पर तव्हांखे चवां थो असां पंहिंजे रसूलनि खे निजात ॾींदा आहियूं हक़ न अलाह यानी जीअं अॻियां क़ौमनि सां गॾु निजात जी आदत रही आहे सालनि लाइ शहीद थियण इहा निजात जे ख़िलाफ़ न आहे इहा बि निजात आहे बदर में जेके शहीद थिया माण्हू उहो बि निजात न शहादत वॾो मक़ाम आहे इंसान जी ज़िंदगी जो मक़सदु आहे मौत खां त माण्हू कोन को बची सघंदो तस्वीर शहादत जी पोइ मौत जे लाइ बहितरीन तस्वीर आहे खे कबो कानून उन जो हलाइबो ॿिन्ही शयुनि ते जामियो आहे अदालत ऐं पूॼा जंहिंजे चवण ते हलो था उहे मुख़्तार ताक़त हुजनि या गैर मुख़्तार कोन मञो अलाकुला जेको रखे थो जेको तव्हांखे छिके थो वठे में हा अलाह मारींदो आहे माण्हुनि खे मौत जे वक़्तु जे नथो مارين ٿو थो तंहिं करे तवफी थी उमिरि त न पंहिंजे मुंहं खे तूं सिधो कर जे लाइ हनीफ़न हिकु तरफ़ करब्राहिम अला तकल मुशिरक मुशिरक न थी शिरक ख़ुदा जे तकवीन में ऐं शिरक ख़ुदा जे तशरीअ में न कर तकवीन में शिरक इहा आहे त सचंदो गैर खे न कर तशरीअ में शरीयत में शिरक इहा त अलाह खां जो कानून न हले तदो अलादो अलाह खां सवाइ ॿियनि खे न सॾे जेके तोखे नफ़ो बि न ॾियनि नुक़सान बि न ॾियनि तोखे नुक़सान पहुचे अलाह नुक़सानु पहुचाए कोई न आहे तवसीक आहे नथा कुझु करे सघनि फिरोन माराइण जो पको इरादो कयो तव्हां सम्झी सघो था त जॾहिं हुनखे कंहिं किन माण्हुनि का ॻाल्हि ॿुधाई त हिकिड़े माण्हू जे हथो हथी क़ौम जे माण्हू जे हथो तुंहिंजी हुकूमत ते बहार थींदी अलाए केतिरा साल ॿार बि मारायूं केॾो त इहो आहे कहिड़ी तयारी आहे ज़ालिम केतिरो पंहिंजे ज़ुल्म खे महफ़ूज़ रखण जे लाइ कोशिशि थो करे हज़ूर साईं जे लाइ ॾिसो त छा न कयूं आख़िर हमिलो करे आया रफ़ा फरमाए थो त का शइ न आहे पोइ इहा दुआ पढ़ंदो कर लामान मोती लामान आताई त जेकी तो ॾिनो कोई हुनखे रोकींदड़ कान्हे वला मोती अलमा मना त जंहिंखे तो रोकियो कोई ॾेई न सघंदो लायन नफ़ो न ॾींदी ताक़त वारे खे माना साहब अलजद माना ताक़त ताक़त वारे इज़त वारे बख़्त वारे खे नफ़ो न ॾींदी ज़ल जद अलजद इहा ताक़त ऐं इज़त लायन फज़ल जद मिल्क तोखां न बचाईंदी ताक़त वारे खे अल जद इहा ताक़त फाइला पोइ थी जल जद वफ़ुर मुक़त कई खे सम्झंदसि ताक़त इज़त रब तबारक ताला वटि बचाए वञे न थी पियो उहा आहे हीअ आहे त शरीफ़ हिकु माना थी भला काश फल इलाह ख़ैर फरा मई बख़्शण वारो आहे माना सभु माण्हू त अलाह ताला जे फज़ल जे मुस्तक़ कोन्हनि कुसूर पिया आहिनि अलाह फरमाए थो त उहो मुंहिंजी मफ़रत पहुचंदी हुनजी कुसूर खे विञाईंदी मुंहिंजे रहम जी तकाज़ा इहा आहे त मां पंहिंजे बाने सां महिरबानी करे आयो न त जा हक़ु इंसान इंसानु तव्हां वटि अची वियो आहे पोइ हुन तदा जेको राह वठी हले इन मां इहा तदिल न थी पंहिंजे नफ़े नफ़्स जे नफ़े लाइ मन इन मां इहा दिलि अले हा जेको गुमराह थिए पाण ते अथसि मां अलॻि वकील मां तव्हांजो कारसाज़ न आहियां वकील चइबो आहे जो बिगड़ियल शइ खे ठाहे दुरुस्त करे सही मिसल ठाहे ख़ुदा वटि पेश करे या अलाह वटि अलाह ताला वटि न हलंदी नंबर कोई मुख़्तार बंदो त कोन्हे रब तबारक वटि माण्हुनि जा ग़लति सलत कमु ठाहे सिधा करे चएसि हाणे हीअं आहे ईअं कान्हे का ॻाल्हि त बि मां इहो आहे जेकी तोॾे हुकुम थिए थो उनजी ताबेदारी कर हा अगरि सलाह सलम खे तसली थी वई हे माण्हू क़बूल नथा कनि त तूं कमु न कर अलाह ताला जे हकाम जी पेर तबलीग वग़ैरह पंहिंजे कम सां लॻो रहो न करे मुकरम में फ़ैसिलो वाइदो आहे त जेसिताईं अलाह हुकुम करे अता या फ़ैसिलो कंदो जहाद जो जॾहिं जहाद जो फ़ैसिलो आयो पोइ ख़ैरु ख़ुदा सुठो फ़ैसिलो कंदड़ आहे माना तोखे मंसूर ऐं ग़ालिब कंदासीं पोइ तुंहिंजो आहे इहो वाइदो रब ताला कयो न बि साईं सां तंहिं करे हाणे हिकु वॾी उमेदु वॾे आसिरे में रस्ते जूं केतिरियूं तकलीफ़ूं माण्हू सहंदो आहे गर्मी हूंदी आहे पहिरियों ख़बर अथसि त वेंदुसि त मूंखे इज़त बि मिलंदी दौलत बि मिलंदी हुकूमत बि मिलंदी हिकिड़े माण्हूअ खे चइबोसि त दरिया वटि पी अचु पोइ डंगरनि जो लोड़ो थी उतां पोइ जबल थी सस्तु ॾुखिया पोइ इहो वेंदो ओसि ताईं वेंदो बुलंदो बुलंदो परे भर लोह में रहण जी जबलनि ते पेर पिथू थी वेंदा पर चवंदो त परियां मूंखे बादशाही बि मिलंदी इज़त बि मिलंदी ताज़ बि ॾुख ख़तमु सलाह साहिब करा मूंखे अलाह ताला जेके वाइदा ॾिना आहिनि असां बि बहितर हुया अल्फ लाम रा अल्फ हिकिड़ो लाम टीह रे ॿ सौ प्रोग्राम साॻियो हिन सूरत जो बि बकी आहे बि बि आहे उहा हुते हुयो हज़रत हज़रत यूनस हज़रताला फरमाए थो त वरी ॿियो किसो ॿुधो मता क़ौम अचे त यूनस यून्स जो किसो इतफ़ाक़ी आहे भला हूद जो किसो था ॿुधायूं पोइ उहो बि इतफ़ाक़ी आहे तंहिं करे साॻियो साॻो राह आयो माना हीउ जेको प्रोग्राम आहे ॿ सौ टीहनि ताईं तव्हांजो सभु हली ज़ाहिर थींदो एतिरो वक़्तु इहो कमु हलंदो इन खे केरु थो टाए सघे वॾी मुहिम आहे किताबनि हीअ किताब आहे हुकूमत आया तूं हिन जो आयत मज़बूत सुम फुसलत आए त ख़बीर हिकमत वारो अलाह ताला ख़बीर उनजी तरफ़ां तफ़सील थी आयूं अल्ला तुधू पहिरीं ॻाल्हि ख़ुदा खां सवाइ ॿिए जी इबादत न करे बशीर मां तव्हांजे लाइ रेजारींदड़ आहियां बेफ़रमानी जे नतीजे खां बशीर आहियां फर्म बरदारीअ ते ख़ुशिखबरी ॾींदड़ ज़िंदगी गुज़ारण में गुनाहनि सां साबको थींदो बस शराईंदा वञो कमल ॾे जंहिं गुनाह खे माण्हू छॾियो उनजे मुक़ाबले में इबादत करे इहो तूबू ई आहे नफ़ो ॾींदो सुठो वक़्तु मुक़र दुनिया में इज़त थींदी या बुख ॾुख तकलीफ़ मुसीबत जेका तव्हांखे आहे मके जे मुशरकनि तंगियूं पचायूं आहिनि इहे सभु ख़तमु थी वेंदो इलाजनि में सम त कुल जी फज़ल फज़ल हर हिकु माण्हू भलाई वारे खे भलाई मिलंदी दर्ज भलाई ऐं जे फिरी विया अख़ाफ़ अलॻि तव्हां त मां फिरी विया आहियो त पोइ मां रिॼा थो अज़ाब हिकिड़े वॾे ॾींहं ते ईंदो न मञींदो त उहो वॾो ॾींहुं क़यामत जो ॾींहुं आहे या वॾो ॾींहुं दुनिया में कुफार जी शिकिस्त जो मुस्लमाननि जे फतह जो ॾींहुं आहे इन लाइ मर्ज़ु कुम रब ॾे मोटणु थींदो कुल कदी अलाए हिन यसरूं न सुधूर तूं क़रान थो पढ़े त माण्हू मुंहं था ॿोड़नि सीने खे था फेरो ॾियनि फिरको ॾियनि सीने खे यसरू न सुधूर रहूं ऐं ॼण चवनि था त इहो क़ुर न ॿुधो ऐं मुखालफ़त जो नमूनो खणी शुरू कयो अथनि अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके कुझु कमज़ोर बि हूंदा हुआ उहे ईअं हूंदा हुआ जो मुंहुं मोड़ियूं हलाए वेंदा हुआ माण्हुनि खे हुकुम करो थो करे इस्तफ़ार करियो इताद करियो अलाह ताला जी बेफ़रमानी में न वञो ऐं माण्हुनि जो इहो हाल जेको ॾिसण में अचे थो जो मुंहुं फेराए वठे था भॼन त तूं क़ुर थो पढ़े त मुंहुं था मोड़नि इहो संदन हिकिड़ो कमज़ोरी आहे कलाक जी आहे भला क़ुर शरीफ़ खां उन्हनि खे ॿधी फुरे खणी अगवा त कोन थो करे इहे करण जी छा माना आहे मतिलबु त शूमीअ क़िस्मत बदबस्ती उन्हनि जी ज़ाती ॻाल्हि ॿोल सलाह मसलियत इहो सभु इश्तराक अमल जो इनखे तमदन तबई चइबो आहे सो एॾा माण्हू जॾहिं तव्हां खां सफ़ा टुटी था वञनि त शहरियत कीअं हलंदी अॻ में इहा ॻाल्हि मां अधु करे चुको आहियां त जिहाद खां उज़ुर इहो थी नथो सघे हुकूमत जी दरामद बरामद ख़तम थी वञे त बि जिहाद खां हुकूमत खे बस न आहे करणी हा जे रिज़ दरामद बरामद ते हुजे हा त पोइ त ठहियो पर जॾहिं अलाह जे तरफ़ां तरफ़ा मिलंदा आया त पोइ तंहिं करे हिते बि साॻियो नज़रियो आहे क़दुरु तव्हां सां तालुक कनि था पर जेका बि जानवर शइ चुरंदड़ ज़मीन में रिज़ो अलते जॾहिं अलाह ते रिज़ आहे त पोइ इहे सभु इंसान खे जेकीअ खां जिहाद खां अलाह जे दीन में महिनत खां रोकनि कोन था किन मुफ़सरनि जो ख़्यालु आहे जीअं हज़रत इबिन अब्बास खां रिवायत थी अचे बुखारी में बाज़ मुसलमाननि ते हया ऐं मुलाहिज़ो इस्तहसान जो दर्जो क तराह इलम तपुन तराह न हू जराक उहो नथो ॾिसे त तोखे ख़ुदा ॾिसे थो इबिन अब्बास बुखारी में रिवायत आंदी आहे हुन में इहा त माण्हुनि ते ग़लबो हया जो थी वियो ज़िक्र कंदे कंदे अहिड़ो मुलाहिज़ो रब ताला जो जो उथण वेहण में इसकं जे वग़ैरह में बशरी पूरे करण में शर्माईंदा हुआ त अलाह जे आॾो कीअं ॾिसे थो उहो असांजो टियों आहे पोइ उहे वीचारा छा कंदा हुआ जो पंहिंजे उघड़नि ढकाइण जे लाइ लकिड़ा वेड़े उहो सभु ज़मीन जे भरिसणा वञी पोइ मस खुलंदा गायत ग़लब हया इन में इकराम जे इस्तलाह में हिनखे चइबो आहे मगलूब हाल हाल हुनजो मगलूब थी वियो आहे कॾहिं कॾहिं जॾहिं मुशाहिदे जो मक़ाम सूफ़ियुनि खे ईंदो आहे ज़मीन ते घुमी न सघंदा आहिनि जिते लख त लत रखंदा आहिनि चवंदा आहिनि छाते लत रखां हेॾी बि इहो ग़लबो हाल जो रब ताला उन ग़लबे हाल खे ईअं ख़तम थो करे ॼाणे थो तव्हां केतिरो लिखंदव जंहिंखां लिकी न सघिजे त छा लिकबो उन ग़लबे हाल जो इलाजु आहे इस्लाह फरमाई अलाह ताला ज़रूरत जेकॾहिं माण्हू बदन खोले थो हया अचे थो त बि झुकी वञे भला कपिड़नि पहिरियल जे हालत में रब खां माण्हू आहे छा जेकॾहिं इन ॻाल्हि खे नंढड़े ॿार खां बि असांजी घटि हैसियत आहे का बि चुरंदड़ शइ ज़मीन में कान्हे मगर अलाह ते हुनजो रिस्क आहे रोज़ी रही आहे तखलीक़ ऐं तरज़ीक़ इहे ॿ शयूं लाज़िम मलज़ूम ख़ालकियत ऐं राज़कियत जिते ख़ालकियत लभंदी रज़ाकी लभंदी जेको रज़ाक आहे इहे ॿ पाण में जुदा नथा करे सघजनि जीअं सिज गर्मी ऐं नूर हरारत ऐं नूर जुदा न करे सघिबा सिज जी रोशनी ईंदी त नूर बि हुन सां गर्मी बि ईंदी गर्मी ॿाहिरि न बीहंदी लाज़िम इहो अकुल हैरान कंदड़ शइ आहे तव्हां शीशो झलियो शीशो शीशो त तपी वेंदो काव जंहिंमहिल मुंहिंजो रोशनी अंदरि थिए उहो तपी वेंदो माना उस हुनखे गरम कयो ठीकु आहे पर हाणे उस जी गर्मी त हिते बीहजी वञे न अंदरि हेॾे कोसाण छो थी अचे पई छो त नूर हुन मुंहिंजो टपी थो अचे त नूर सां हरारत ईअं लाज़िम आहे ॿ शयूं आहिनि हिकिड़ियूं इंसान जे लाइ ॿ करार अथसि ॿ अमानत अथसि माना आहे त नस न सनत आहिनि अमर त न सनत आहिनि ॿ दफ़ा तूं असांखे मारियो ॿ दफ़ा जीआरियो ॿ दफ़ा मारियो माना हिकिड़ो अदम असुली उहो मौत जे बराबरि आहे जॾहिं वजूद खे पोयो आयो त तॾहिं असां हुनखे मौत था चऊं वजूद ई न थिया पोइ अदम मुतलक हो पर वजूद जो आयो त शायदि घणी हिन ॻाल्हि जो त इहो मौत आहे मौत खां वजूदु हूंदो आहे तंहिं करे अदम जेको असली आहे अॻियो जो न हुयो न हुयो न हुयो नेठि अची वियो इहो नेठि अची वञण फ़ैसिलो ॾिनो त इहो मौत में हो मौत चइबो आहे हिन दुनिया जे अंदरि ज़ाहिरी सलाहियतूं न ॾिसण में अचनि कंहिंजी हाणे पोइ साईं अची वियो पैदा थी पियो हिकिड़ो मौत वरी हयाती थी वरी ॿी हयाती ॿ मुस्तौदा मुस्तौदा ॿ जो मतिलबु आहे त अॻियो जेको मौत हो उहो माण्हू अमानत पियल हो वरी हाणे जेको मौत ईंदो ख़बर में हिते बि अमानत पियल आहे अमानत में जेका शइ रखबी आहे न उहा महफ़ूज़ कबी आहे इहो मुस्तौदा हुजो अख़र अमानत आहे अमानत में ज़रा बि महफ़ूज़ हूंदा आहिनि ज़्यान न कबा आहिनि अलाह अमीन आहे अॻे जेके काइनात में हिन जिस्म जा ज़रात हुया ऐं रूह हुयो हुनखे ख़ुदा विचड़ायो काइनात सारी में पर अहिड़ो इम्तियाज़ ॾिनई अमीन पंहिंजे शयुनि में अमानत महफ़ूज़ कंदो आहे रूह अरवाह में गॾियल हो पर अलाह ताला ॼातो त हे फलाणे जो आहे जिस्म हिन दुनिया जे अंदरि काइनात में गॾियल हो या ज़मीन उथली पुथली दरियाहनि जा पाणी हवाऊं सिज गर्मियूं ओथर मिटियुनि जा दुनिया में पई हवा उॾरी हली कॾहिं गाहनि जा उतां वठी फसल पैदा थिया हुआ मिटी गर्मी हवा बाहि पाणी में तवील थी वई फिरी वई अन ठही विया हुन हुनमें जानवरनि खाधा माण्हुनि खाधा वरी हवा में कुझु बुह उॾरी विया ज़रात इंसान जा इन में गंढियल आहिनि वरी मच्छियुनि में खाधा उहे वरी मच्छियुनि खे माण्हुनि खाधो मच्छियुनि खे बलान खाधो वरी बलाउ बलान खे खायूं समुंड में वयूं वरी बाफ़ थी चढ़ी विया मथे इहो सभु अलाह ताला हिकु हिकु माण्हू में जेतिरा अहिड़ा सनड़ा ज़रा आहिनि ॿीहर तकसीम न थिए रब जे इल्म में ईअं पधरा आहिनि जीअं सोन पियो चिमके लोह पियो चिमके ज़रात वारीअ जा मिलाए फिटी कयो पाण में पधरा ख़ुदा जा ॾाढो काइनात में हर इंसान जा ज़रात वजूदी अहिड़ी तरह सां हे आहे मुस्तौद मरण खां बाद क़बर में पियो रहे या वरी निकिरी उथली पुथली उॾरी दुनिया में वञे उनखे बि अलाह ताला ईअं ॼाणे थो अमानत जेका शइ ख़ुदा वटि शइ आहे सभु न विञाईंदी असांजे दफ़्तर में आहे इनकार करे केरु थोरान करेन जी मनाई आहे भलो अमल करे रब ताला खे ॾिसणो हो तव्हांजे हालू चवंदे जादू आहे इहो बि जादू आहे जादू कीअं जादू रब ठाहींदा आहिनि न लकिड़ो मथां वेड़े वरी जो खणी कढनि निकिरी पए खोखड़ी पूरे पाणी ॾियण लटिड़ो वेड़े मथां मां हरकतूं आहिनि अहिड़ियूं हुन में थोरो पुसाए रखबी आहे ककड़ी वरी पाणी में विझी मथां हुनखे दॿ त हुन ॿुट ते कारबान थोरी हुनखे न मिलंदी हिनखे मतिलबु आहे हेड़ो बि थींदी रहे हे था चवनि हे जादूगर आहिनि न चवनि था त इहो जादू आहे को छा मरण खां बाद थोरो अंब बणाइणो आहे इहो त असांखे सम्झ नथो अचे इहो मतिलबु थियो पर हिन जी माना मौत खां बाद उथण जी माना जादू छा इहो जादू कहिड़ो आहे जादू त कुझु मुज़ाहिरो कंदो आहे न मरण खां बाद बाबा ॾुख विया हाणे ख़ुशि आहियूं कंदो मुसीबतूं हली वेंदियूं त बसि जेकॾहिं माण्हू अथऊं त गॾा आहियां ॿार चढ़े हीअ इंसान जी हालत अलाह शुक्रिया जी लधी न हथ नेकी जा कमु कयूं अलाह ताला जी बख़्शीश आहे सलाह सम्झनि ते हिन मुक़ाबले में कुझु तकलीफ़ूं ॾिनऊं ऐं न मञण जा मसइला तंज ताना अज़ियतूं जादूगर चवनि कॾहिं मजनून कॾहिं कीअं न बि साईं जन खां अचे वरी तूं हाणे मौजा ॾेखारेसांड़ा मौजा फलाणो फलाणो फलाणो तोखे सोन जा पटा पियल हुजनि घर तुंहिंजो चांदीअ जो ठहियलु हुजे दरवाज़ा तुंहिंजा सोन जा हुजनि ऐं कुर्सियूं बुर्सियूं ॿियो अचूं खटूं सरीर इहे बि ऐं बाग हुजे अंगूरनि जो अंबनि जो जीरण जो अहिड़ो बाग हुजे बाह कोन्हे कोन आयो आहे जनत नकीलियूं आना बि इहो हुजे पोइ न बि साईं जन इन्हनि अहिड़नि अहिड़नि ॻाल्हियुनि ते भला घणी कनि मुंझ थी पई न पई न बि साईं कुझु मुंझ थी पई तोखे माल घणो हुजे भला हेॾी तकलीफ़ आहे पाण खे बि तकलीफ़ तुंहिंजी संगत ॾिसो कहिड़े हाल में आहिनि उहे बि था अहिड़े मुसीबत में हलनि सो हुज़ूर अनवर सलाह सम्झण खे कुझु हुननि जे मुतालबात ते थी पई अलाह जी कुदरत जो सुवालु न आहे बेवाजबी सुवाल घणा अजाया सुवाल ते मुंझ थींदी आहे जॾहिं फज़ूल सुवालु हूंदो आहे अजायो सुवालु हूंदो आहे त मुंहिंजी तबियत हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि जे तबियत में मुमकिन आहे अहिड़ी ॻाल्हि अचे या न बि अचे अलाह फरमाए थो शायदि तूं बाज़ आहे अलाए कंहिंखे कुझु छॾे ॾींदे हे जो एतिरा सुवाल कनि अजाया जेकी तोॾे वेही इलाही थिए थो ॻाल्हाइणु जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणो इन ते धोबी था वठी चवनि त भला हे कमु करे ॾेखार पोइ तव्हांजो में परेशान थिया थो थियो था सो पोइ उन वक़्त में कुझु तबियत में इहा ॻाल्हि अचे थी भला धर खणी कुझु तबियत में मूंझ तंहिंजे लाइ फरमाइश भला छॾींदे बाज़न जेको वेही हुनखां तंग थींदी ऐं चवनि था तुंहिंजो इन्हनि वज़ाहत सां को वास्तो कोन्हे अला अला शइ ते गमगीन न थियो बेखौफ़ ख़तरु तबलीग जो हुकुम कंदा रहंदो माण्हुनि खे ॿुधाईंदा रहो दिलि तंग थियण जी का ॻाल्हि ई कान्हे का न कयो अमल तव्हां कयो सॼो ॿियो छा मुरतबु थींदो किताब मूसा किताब बि आहे रहमत थी आयो मतिलबु ई आहे सलाम जी दावत ते अची ईमान ॿिया बि कुझु मुस्लमान आया इहो न शायदि सां गॾु आहे अॻे मूसा इमाम रहम अलाहम ख़ुदा वटि पेश थींदा यकुल रशाद छा आहे त चवंदा अलाहीन कदब अला रबियम हिननि पंहिंजे रब ते कूड़ ॻाल्हायो दुनिया जे जहान में शायद बि कूड़ आहिनि हुननि जा नेक बाना अलाह जी अलाह जे रस्ते खां रोकनि ऐं अलाह ग़लम ज़मीन में आज़ कंदड़ नाहिनि थकाईंदड़ नाहिनि ख़ुदा अलाह खां असांजे लाइ को वारस बि कोन्हे ॾीणो थींदो सम ताक़त ॿुधण जी न पिया रखनि कानू इहे सुरू न ॾिसण जी ताक़त न पिया रखनि अहिड़ा तिबाही में अची विया दुनिया में अंधा थी विया थी विया ॻाल्हि न ॿुधाऊं ख़ुदा जे कुदरत जा निशान न ॾिठाऊं छा लिखनि था त मतिलबु आहे त अलाह ते कूड़ ॻाल्हाए ग़लति ॻाल्हियूं करे अंधा बोरा कू ॻाल्हि नरमी अची वेंदी अमल सालियो थींदो आहे तहारत कलबी अमल सालिया थींदा आहिनि तहार त हारत बदनी सां पोइ माण्हू रब ताला जा न्याज़ बंदि थी पवंदा अलाह जो नालो ॿुधंदा तबियत में नरमी अलाए कसां जनत बसी जनत ख़ुदा जे पासे ॾे झुकी पवंदा इंसान जा उज़वा अलाह जे पासे नरम थियनि इख़बात जी माना इहा आहे माना इबादत में माण्हू हलियो अचे इहो नरम आहे ख़ुदा जे पासे जेको नथो अचे इहो शौक़ु आहे सजदो न थिए रुकू न थिए बांग ते जे सॾ ते न अचे इहो शौक़ु चइबो न इख़बात न आहे इहो मसल ॿ माण्हू आहिनि हिकिड़ा ॿ जमातूं जहिड़ो हिकिड़ो अंधो सॼो बसीर ऐं समीर ॾिसे ॿुधे इहे हिकु बराबरि थींदा इहे बराबरि थींदा ई कोन को तव्हांजे ॾाढो अंधो सॼो बराबरि न आहे ॿोड़ो ऐं सणो पुरो इहे बराबरि कोन्हनि खे तव्हां पाण ई फ़ैसिलो करियो त जेको हिकिड़ो नबीअ जी दावत ॿुधे थो ॿियो नथो ॿुधे इहे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 कई उहे हलाक विया हिते अलाह ताला नबी अकरम सलाह सम्झनि की उहो वाकियो ॿुधाए तसली थो ॾिए त तव्हां सां पंहिंजे कौम ॾांहुं न बीह करे मोकिलियो बेशक मूं बेफ़रमानी खां टेजारींदड़ अलॻी हुन चयो ईअं दावत साॻी आहे ऐं नसरो गिज खे चइबो आहे सुफ़ेद ॻिज थींदी आहे हिकिड़ी पखी उहो उन जी शकिल काई उनजी पूॼा कंदा हुआ उन्हनि जे नाले ते पथर तराशे बुत बणाया उन्हनि खे सजदो कंदा हुआ चवंदा अलाह ताला हिननि बुतनि ते राज़ी आहे जो उन्हनि बुज़ुर्गनि जा नाला पियल आहिनि जीअं उन्हनि ते रहमत हूंदी हुई उहे दुआ में क़बूल पियल हूंदा हुआ कीअं हिननि बुतनि पथरनि जे आॾो सजदो कबो पोइ अलाह ताला राज़ी थींदो ऐं असांजा कम थींदा इहो हुयो नज़रियो हज़रत नूर सलाम अलाह जे हुकुम सां हुननि खे फरमायो त ईअं न करियो सिधो तूं अलाह सां इन हिन मज़ाब अज़ाबमिन अलीम मां दर्दनाक अज़ाब खां तव्हां ख़ौफ़ थो करियां ऐं डिॼां थो जेकॾहिं तव्हां अहिड़े क़िस्म जो नुक़सानु कयो कंदा रहंदव त वॾो हिकिड़ो ॾींहुं अचण वारो आहे अज़ाब अज़ाबमिन अलीम जी माना यमुल क़यामत कयो अथनि जो उन ॾींहुं इंसान ॾाढे परेशानी में हूंदो अखाफ़ अलकुम माना अलाह जे गज़ब खां डिॼां थो मुबीन माना रसूल तव्हांखे दावत पंहिंजी साफ़ ॿुधाईंदड़ आहे उते जेके अमीर हुया सरदार क़िस्म जा माण्हू उन्हनि चयो तुंहिंजी फ़ौकियत अहिड़ी आहे ई कान जो असांखे रूबरू अचे थो मनो करे माण्हू अहिड़ो ॻाल्हाईंदो आहे जेका हैसियत तरक़े एॾी तबली ऐं एॾी नसीहत ऐं सिधो सो इहो त हे कमु न करियो हे करियो इहो कंहिं हैसियत जे बुनियाद ते हूंदो आहे असां वांगुरु माण्हू आहे तूं इहा ॻाल्हि तूं छो थो चए में कहिड़ी हैसियत आहे तुंहिंजा ताबेदार के अहिड़ा भला माण्हू कोन्हनि दुनियादार दौलतमंद हुजनि हा न असां ॾिसूं था त तुंहिंजा ताबे थिया आहिनि अहिड़ा माण्हू नथा ॾिसूं मगर उहे जेके अरा राय लीच कौम जा माना ज़ाहिर थो सोच माना सरासर ॾिसण में सरासर ॾिसण में बेतदबीर ऐं बेफ़िक्र मामूली क़िस्म जा माण्हू जाॾे खणी हकियल था हलिया वञनि अहिड़ा माण्हू तव्हांजा था बि आहिनि इनजे करे तव्हांजी राय हाणे पास थी वई को मुफ़िर माण्हू को इज़त वारो को वॾो माण्हू तव्हां सां ॿधल हुजे हा चइजे हा त कुझु तव्हांजी ॻाल्हि खे अहमियत मिले हा इन्हनि माण्हुनि खे लकु मलाइन अहिड़नि माण्हुनि जी तव्हांजी कूड़ो यानी दावत जेका इन कूड़ो जिन माण्हुनि तुंहिंजी तस्दीक कई आहे इन सवाल अहिड़ो सवाल ई कोन हुजे जवाब ॾियनि सॼी ॻाल्हि पाण वधाए विया ॾिनी आहे रब ताला मूंखे नुबूबत ॾिनी आहे रहमत भरे पैगाम ॾिनो आहे ऐं उहो तव्हांजे अखियुनि खां गुझो रहिजी वियो आहे मुंहिंजे दावत ॾियण सां बि सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे मां छा करियां इहो तमामु हिकिड़ो नरम तरीक़ो आहे तबदीर जो मुंहिंजी हक़ीक़त तव्हांखे समुझ में नथी अचे मतिलबु इन दावत ते मजबूर करियूं वां तुमलाहकारियूं तव्हांजो बेज़ार मां तव्हांखे चिंबड़ाईंदुसि त कोन इहा ॻाल्हि तव्हां जेकर न पसंदि कंदो मुंहिंजे दावत खे त मां छा करियां तव्हांखे मुंहिंजी दावत सम्झ में नथी अचे त हिन में मुंहिंजो कहिड़ो कसूर आहे ॻाल्हि हिकिड़ी हक़ीक़ी ॿुधाई आहे सही ॿुधाई आहे तव्हां गौर कंदो त तव्हांखे सम्झ में ईंदी जे सरासर इनकार करे छॾींदव त पोइ मां तव्हांखे चिमड़ाए त न सघंदुसि बाक़ी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे जेका मां तव्हांखे सलाह ॾिनी आहे त हिकिड़े अलाह जी इबादत कयो तव्हांखे पैसा घुरिया घुराया रक़म चवां थो ॾियो जो तव्हांखे उहा शइ ॾियणु ॾुखी थी आहे कबूल करण खां बाद तव्हांखे पैसा ॾियणा पवंदा तंहिं करे चइजे त बाबा हे असांजे दौलत जो तलबगार आहे हे गर्ज़ ऐं लालच ते पियो थो असांखे दावतूं ॾे ऐं ॻाल्हियूं सम्झाए जीअं असां हिन जा अक़ीदतमंद थी पऊं ऐं पोइ हुनखे पैसा ॾुकड़ ॾियूं इहा पंहिंजी कंध में ॻाल्हि अया अहिड़ी मुसीबत मां तव्हांजे कंध में मतिलबु त मां जिन माण्हुनि खे दीन ॿुधायो आहे उन्हनि मञा ते बि असां को वार कोन रखियो आहे इन अजरी इलाह अलाह आहे मुंहिंजी मज़दूरी हिकिड़े रब ते आहे अमान बि तारे दिल बाक़ी तव्हां हिकिड़े ज़लील क़िस्म जे माण्हुनि खे पाण सां कढलातो आहे सो साफ़ ॻाल्हि आहे त इहे ग़रीब माण्हू मूंखे छा करे ॾींदा बाक़ी तव्हांजो ख़्यालु आहे त तव्हांजो प्रोग्राम हिन ग़रीब क़िस्म जे माण्हुनि करे अहिड़ो ई ग़रीब प्रोग्राम थी वियो छो त माण्हू मयारी कोन्हनि त प्रोग्राम में मयारी कोन्हे इन्हनि ॻाल्हि मुंहिंजी ॿुधी ऐं सम्झी मञी वरिती आहे जीअं तव्हांखे ॿुधाई अथमि तव्हां न सम्झो था न मञियो था मां तव्हांखे चिबड़ाया नथो हिननि खे भला तड़े कढां इहा ॻाल्हि त मूंखां मुश्किल आहे चयो त तव्हां वटि घटि क़िस्म जा माण्हू अची वेहनि था असांखे ॻाल्हि ॿुधण में मुश्किल थो लॻे जेका सिफ़ में तव्हांखे तड़े कढो वुजूद खे इन्हनि सां रोके रखो न इन्हनि खे पंहिंजे कचहरी मां उथार न तूं एॾी हिदायत आहे मतिलबु त जेको इलाही दस्तूर में रब ताला जे दीन जे दावत में शरीक थियो आहे उनजी मुबलक वटि एॾी वॾी इज़त आहे जो न उनखे उथारे छॾिबो न उन वटां उथी वञिबो पर उन सां गॾु रहिबो जेकॾहिं इन्हनि वॾनि माण्हुनि जे मुतालबे ते अहिड़ी का ॻाल्हि थी पई त पोइ तुरी ज़ीनत लहया त दुनिया चए त तूं बिन ज हयाती ज़ीनत ऐं उन जहायाती उनजो श्रंगार या कुअ थो चाही जो अहिड़नि ग़रीबनि खे उथारी अमीरनि जे मुलापु इहे पंज रब सां मिलंदा यादि रखो मां हिननि खे करींदुसि कोन इहे सभु पंज रब वटि हली हाज़िर थींदा मूं ॾिसां थो त तव्हां कौम ज़ाहियो तव्हांखे सम्झंदा आहियूं सबबु आहे मालूम थिए त का बि तहरीक जॾहिं दुनिया में हलंदी आहे त उन में गौरबा उन तहरीक ते वठंदा आहिनि इहा बुनियादी शइ छो त ग़रीब खे दीन मज़ा जेका हिफ़ाज़त ऐं इज़त मुयसरु थींदी आहे उहा ॿिए हंधि किथां न मिलंदी नौकिरी करे कंहिंसां अमीरनि सां दोस्ती रखे मज़दूरी करे कहिड़ा बि कमु करे पर जेका हिकु मोमिन सां मुस्लमान सां दोस्ती रखंदे हुनखे इज़त आहे आ बि मिलंदो आहे ऐं कुवत मिलंदी आहे ॿिए हंधि हुनखे न थींदी आहे तंहिं करे पहिरीं इहे हाजतमंद जेके इज़त जा हाजतमंद हाज़त मंद ऐं जा हाजतमंद हूंदा आहिनि अॻ में दीन जे पासे हलाई या कौम में न लाइ केरु मुंहिंजी मदद करे हिन अरत जे जेकॾहिं मां हिनखे तरत तर तड़े कढां जो पैगाम हुननि खे